skakel as jylle is by die rechte plek, moet nie weghardloop nie. Jy is by Net Radio SA, Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Mens moet eindelijk bykie daar rond gaan kyk. Jy het jyself vertrouwd maak met hierdie radio, hierdie internet radio. Al die inlichting vind jy daar by ons webwerf herhaal hom net weer, weer, weer, weer, vir die World Wide Web, .netradiosa.co.za <clears throat> En as jy daar by die webadres rondkyk, sal jy al die inlichting kry, soos by voorbeeld, die omroepers wat uitsaai, die verskillende programme en die tye van uitsending, en sommer nog een klomp ander informatie wat belangrijk is om van kennis te neem. En dan, na my mening, baie belangrijk die archief waar mens kan rondkyk in een specifieke maand na die vorige uitsendings en dan op jou eie tyd luister of dit aflaai want ons weet ons nou die uitsending hier uit Suid-Afrika is een specifieke tyd soos nou net soos kyns na 7 uur Suid-Afrikaanse tyd Central African Time en alle mens recht oor die wereld kan nou nie hierdie specifieke tyd makkelijk vind om te luister nie want <clears throat> Een mens het ons nou een program dwars dier die dag En gewoonlik hierdie tyd van die aand het een mens Daarom denk ek tyd laag eet en so meer Maar dis nou Suid-Afrikaanse tyd So ander mense moet nou maar aanpas Sommige mense is wat hier luister is so 2 ure voor ons Daar boe in die Arabiese wereld Daar in Dubai, so, so geweste En ek is nie helemaal seker hoeveel ure die mense daar, waar Pieter Erasmus daar in Rusland, Saratov, waar hy luister nie, ek is nie helemaal seker of hulle ook min of meer so 2 ure voor ons is nie, miskien dalk langer, ek, is, ek weet nie, ek is nie seker nie. Maar hoe dit ook al sê, dit is een van die praktische probleem, want mense nie specifiek hierdie tyd kan luister nie, daarom is daar die archief met ons verhaal, potgooi podcasts so dat mens dit makkelijk na die tyd kan opspoor, aflaai of luister. Ek self wat uitsa hier nou is Dr. Tini Eilers van uit Airene, die stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika. En waar jy jou ook al mag bevind, Jy is baie welkom hoor, of jy nou hier in Zuid-Afrika by een van ons stede of dorpe of in die platteland op een plaas is, elk een wat luister, hier binnenlands of in die buitenland, amal ewe welkom, gelukkig, beteken afstand dees daar niks meer nie, vir die feit dat die mens hier kan sit en die stem word dwars oor die ganse wereld uitgesaai, so amal luister nou op die selde tyd, wat nou ingeskakel is, so, Daarom lekker om te dink dat afstand eindelijk nie meer een probleem is nie. Die mens kan soms so makkelijk lekker met mekaar gesels. En ek wil vraag dat as jy het veel moeilik is om by ons kletskamer in te loer, wat jy op Facebook sal vind, daar gaan jy maar net na die soek engine, en jy tik maar net in, net Radio SA, dit neem jy dan na die kletskamer en iemand sal jou daar inlaat dat jy kan luister en saamgesels dis die belangrikste hoor al sê jy ook net hallo en sê van waar jy is ons weet daarom nou van die gereelde luisteraars van waar hulle is maar ons weet nie of almal wat luister in die posiesie is om ook in die kletskamer in te kom nie So, ons is nie daarvan seker nie en dit sou baie, baie aangenaam gewees het om elkeen sommer so op die naam net te doen, al doen ek het nou net een keer dat jy net welkom kan voel, maar of jy nou welkom voel of nie, jy is welkom hoor. As jy nie welkom voel nie, moet jy weer oorvoel, want rechtig waar, jy is welkom baie welkom en omdat ons nou wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek hier in een paar van ons tale, begin ek met die Russische taal om te sê Zrafutja of Privet en in die Arabische taal is daar een paar maniere, Salam Aleikum of Merkebaan en Alan wa Salam Duits, Guttenabend, Hebraeus, Shalom, Grieks, Kalimera, Afrikaans, Goeienaand, Engels, Good Evening. So ek hoop jy voel sommer nou lekker gegroet en ek hoop jy kan rustig achter oor sit en jou voete so bykie optel, miskien op iemand sy skoot sit of op kussing en net rustig sit en luister en ontspant is die belangrikste rechtig om ons spanne te wees ek wil vanavond die onderwerp van Halloween aanraak vanuit een bepaalde artikel wat ek vir jou gaan voorhou nou weet ek hier in Suid-Afrika as Halloween nou is nie so een verskrikkelike issue nie nie vir so ek weet nie. Ek self is nie verskrikkelijk baie betrokke in al die wereldse goed en die dinge wat mense doen nie. Net omdat ek die hele tijd opgeneem is binnen in een bepaalde wereld eh, van die kerk. So die ander goed word ek nie rechtig aan blootgestel nie, so ek weet nie altyd nie. Ek weet net volgens berichte en gerichte, wat die ronde doen en wat ek bykie gaan navors het en net gaan kyk het oor, is die 31ste oktober waarop Halloween nou gevier word. En daar is sommige mense wat van die mening is dat die sataniste die 31ste oktober beskou as die dag waarop hy nou gemaakt is. Nou, jy weet, dit is nie makkelijk om sulke soort van berekeninge te maak nie, as dit nie dier geheimhouding oorgedra is dier die moone nie, dan weet ek nie hoe mens met so, sulke, sulke datums kan werk nie, en dan weet ek ook, een mens moet verstaan, dat die duivel is een leenaar, hy kan nie die waarheid produceer nie, so sê die skrif, hy is die vader van die leen, en er is geen waarheid in hom heen, Nou het ek al geluister na na mense wat nou sê nou maar demone uitdruif uit iemand en dan met die demoon praat en van vraag wat is sy naam en so meer. Nou as die demoniese wereld satanies is wat het veronderstel is om te wees, hoe sal hulle nou die waarheid praat? Hulle kan dan nie die waarheid produceer nie. Hoe kan een mens jou dan nou aan hulle steer, jy kan dis ons nou nie dit wat hulle vir optis as die waarheid neem nie maar hoe dit ook al sê ek gaan dan aan jou hierdie bepaalde artikel oor Halloween gaan ek vir jou so so voorlees soos wat dit nou daar staan en is nou in die Engelse taal geskryf and to better understanding what Halloween is about, let us look at the historical settings of Halloween. The historical background of Halloween. Halloween is the celebration of death and was formed to combat All Saints Day on November the 1st. Jy sê nou die 31ste dan oktober teen oor die 1ste november. Hoe kom hulle nou hier die woord Halloween dis daar gebruik tussen hier die twee dae tussen 31ste en die 1ste november? Kry mens mos ook so iets soos New Year's Eve. Hoe nou lyk het vir my, daar is mense wat sê, hierdie Halloween is eindelijk afkorting van Halloween waar die Hallow dan is vir die All Saints Day, wat die 1 November is, en die voorafgaande dag is dan die Eve daarvan. Jy verstaan, dit is nie, dit is nie so makkelijk om dit soms so dwars dier die woord te sien, as iemand dit nou nie so aan jou verduidelik nie, en of dit nou die waarheid is, dit sal ek ook nou nie wees nie, maar kom ons kyk wat hierdie artikel nou sê. Another name for All Saints Day was All Hallows, jy weet van die Heilows, wat veronderstel is moest nou om een heilige se kop te wees. All Hallows, October the 31st was known as All Hallows Eve, sien jy daar nou, All Hallows Eve, en dis dan nou blijkbaar een afkorting, which was later shortened to Halloween. All Saints Day, is a holy day observed by the Roman Catholic Church on November the 1st. <clears throat> It honors all Christian saints, especially those who do not have days named for them. It was first celebrated on May the 13th, AD 610, 610 na Christus as the feast of all holy martyrs, when the emperor Ficus gave the ancient Roman temple of Pantheon to Pope Bonifaci IV as a church. And in the year 900, this date was changed to November the 1st. All Saints Day Then gradually the feast was extended to commemorate all saints in addition to those who had given their lives for their faith in the Roman Catholic Church. All Saints Day is a holy day of obligation when Catholics are required to attend Mass, that's a Mass, and to refrain from unnecessary Servile work. The pagan celebration of the horned god during the 7th century is the practice which contributed to the Halloween ritual. In this magical rite individuals would dance about in a circle, barking and howling at midnight, using bronze sickle. They would gather herbs, spells were cast on enemies, also they bewitched individuals by sticking thorns into a wax model of the person. They also brewed love potions and concocted poisons. The skins of snakes and saliva and intestines of animals were dropped into their bruise. The wings and the entrails of bats also went into their bruise. At the end of the ceremony, they sacrificed and ate the animal god. In the 10th century, King Edgar of England admitted that witchcraft was more popular than Christianity. It was then that its followers became known as witches. While All Hallows Eve originally had been a strictly Christian holiday, the pagan influence from earlier traditions gradually crept in while the Catholic Church influence waned, and soon Halloween became the second the secular observance and many customs and practices developed. The 14th century The 14th century saw the rise of suspicion and occult practices. Philip IV of France is reported to have caused the order of the Knights Templar of heresy. They were accused of worshipping an idol named Baphomet. Baphomet was said to be the head stuffed with a human head with three faces. One was described as being made of metal and having a face like a human with curly black hair. The pagan, the pun, as a ander god wat sy naam is, afgod met die naam pun, the pan emerged from the horn god pagan worship and was said to be a goat-footed deity of the Arcadians and was said to be wandering through the woodlands to glade accompanied by dancing nymphs. He was said to bring the powerful and the power of sudden terror to animals and men. Witchcraft grew and witches held weekly meetings called escuts, and several times a year they gathered for the Sabbath. May Day, a day celebrating the inauguration of the second half of the Celtic year, and a symbol of rebirth. This celebration in England drew witches, who attended and vowed to obey the god. The master disguised as an animal. They worshipped their master during this May pole celebration as their source of food and life itself. They concentrated their children and consecrated their children to this horned god. Which couples were married at these ceremonies? New witches were indoctrinated into their covens. After the ceremony they helped jumping dances. The Puritans opposed the celebration, like May Day, calling them pagan worship. Magic immersed with early magicians searching for knowledge to control the forces of nature. The Druids daar in, in Israel as een mens daar rondbeweeg praat so my goeie van die tussenin as een mens daar in die Karmelberg omgeving beweeg, dan sien een mens baie van hierdie drood, snaakse mense met snaakse kleren aan, die man sit sylke hoofdtoisels aan, en dan draal hy sylke snaak, sys langbroeke, sylke pofbroeke, en toe ek begin navraag doen het oor hulle, toe sê hulle wel, die, hierdie mense, hierdie droods, hulle glo dat die Messias nog gebore moet word, en dat hy uit een man gebore sou word, snaaks, nee, en om dit dan weg te steek, dra hierdie mans hierdie verskrikkelike groot broek, en sou een van hulle dalk nou swanger word, dan sal niemand het sien nie. So kom ek lees nou maar oor hulle. The earliest celebration of Halloween began among the Celts, who lived more than 2,000 years ago in what is now England, Ireland, Scotland, Wales, and northern France. The ancient Druids in Britain, France, Germany, and the Celtic countries celebrated the Virgil of Sorwin. Men spel hier die Sorwin, baie snaak, jy spel het S-A-M-H-I-N in Engels, S-A-M-H-I-N, A-I-N, maar jy spreek het uit Sa-Win, Sa-Win. Virgil of Sa-Win, in honor of their god, Samhain, Lord of the Dead. Halloween acquired sinister significance with ghosts, witches, hobgoblins, black cats, fairies, demons and all kinds said to be roaming about the land. Research of the scope and the nature of the Celtic tradition law believed to be possessed by the Druids leads us to believe that the Druids were divided into two groups, one relating to metaphysical speculation and beliefs about the supernatural and the other dealing with practical knowledge, including that involved in the organization of a calendar. These pagan Celts believed that evil spirits lurked about as the sun god grew pale and the sawin grew stronger by lighting great bonfires on the hillsides on the virgil of sawin they hoped to sacrifice and to scare evil away of those who had died and in the previous year. It was believed that on this day the souls of the dead would rise from the grave to haunt those who were living. In order to please Samhain, the Druids held cruel fire rites. Prisoners of war, criminals, or animals were burned alive in odd-shaped buckets. By observing the way they died, the Druids saw omens of the future, good and bad. In addition, on this important day, all the cooking fires were extinguished in the kitchens around the land. New fires were then lit from the great bonfire to honor the coming new year by waving burning wisps of plaited straw aloft on pitchforks, people tried to frighten off demons and witches. Just in case waving of burning wisps didn't work, the druids also put on grotesque and terrifying costumes they believed that if they dressed in a horrible enough fashion and went trooping around with the spirits all night, they would think you were one of them and do you no harm. So jy blend so insaam met hierdie geeste, met hierdie snaakse kleredra. The Celts believed that when these spirits came to your house, if you did not treat them, they would trick you. And many of the Halloween legends and customs of today have come from the Celts. The Druids were thought to be the builders of England's Stonehenge, to be used as a sun-worshipping temple and site of the human sacrifice. The date of these days to sacrifice people at Stonehenge was October the 21st. Hierdie Stonehenge, by bekende baken daar in Engeland. Halloween is practiced today. Halloween is a pagan satanic celebration. Halloween is the witches' high sabbath, where animals sacrifice along with human is occurring. The witches honor their master Satan and offer him sacrifice. En sê, dit het ek nou al geseen in die hospitaal waar ek gewerk het waar een vrou opgeneem geneem is waar al twee haar borst afgesnui is met een skeermeslemmekie wat sy aan die satan geoffer het trick or treat. The modern custom of trick or treat began in Ireland hundred of years ago, hundreds then of years ago. A group of farmers went from house to house begging food from the village. Halloween festiv festivities in the name of the ancient gods one being the horned god, die god met die hoorings aan, good luck was promised to generous donors and threats were made against those who could not give. Thus the ancient pagan traditions continue today as youngsters, masquerading as ghosts, skeletons and demons, go trick or treating begging in a sense for food. This is one night where children experience the emotion of fear, fantasy and evil. Jack-o'-lanterns is an Irish tale that says that a man named Jack was unable to enter heaven because of his miserless life He could not enter hell because he had played a practical joke on the devil. So he had to walk the earth with his lantern until the judgment day. Jack-o'-lanterns is an ancient symbol of a damned soul, a verdoemde siel. Fearful of spookers, ghosts, demons, demons, folks began hallowing out turnips and pumpkins and placing lighted candles inside to scare evil spirits from houses. Costume masks started to be because of the belief that demons, ghosts, goblins immersed on Halloween to do evil. and folk started dressing as demons, etc., so to blend in with the evil spirits on Halloween. They did this believing that if they looked like the demons, they would be safe. Symbols of Halloween focus on fear, evil, terror, death. Creatures of the night, deception, the strange, the fearful, the evil supernatural all characterized Halloween, the celebration of death. Halloween promotes everything evil. The Bible is repetitious and specific on how to react to evil. The Bible's view on Halloween and how to deal with evil, dit gaan ons nou verder hier lees in hierdie artikel, maar ek gaan net eers vir ons muziek speel, my stem net vir so oomlik een bykie rust. happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked. When Jesus Oh, when he walked. When Jesus He walks my sins away. Oh, happy day. Oh, it was a happy day. happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he washed. When Jesus When Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Jesus When Jesus walked. ingeskakel by Net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai van uit Irene. Die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Ons program hierdie tyd van die aand is gewoonlik oordenking, bepynsing en ons bepyns Godse woord en ons moet Godse woord bepyns maar ons moet ook bewus, bewus, bewus wees van al die goed wat rondom een mens plaas vind. Jy, mens kan nie maak asof die dinge nie bestaan nie, kom ek geen net veel praktische voorbeeld. Jezus kon ook nie sommer net maak asof die duivel nie bestaan nie, die duivel het om gaan soek. Daar in die woestijn, nadat Jezus gedoop is, toe het hy daar na Jezus 40 daar van vast daar by hem aangekom. Jezus kon nie maak asof hy nie bestaan nie, hy moes om aanvat Daarom sê die skrif ook vir ons, weerstaan die duivel, jy kan nie maak of hy nie bestaan nie, weerstaan, en nou, hoekom sal jy nou iets weerstaan wat nie bestaan nie? Jy moet het weerstaan, weerstaan die duivel en hy sal van jy wegvlug. So ons gaan nou kyk hier na die bybel en die dinge wat nou hier vir ons voorgehou word rondom die bose, die boosheid bestaan, mense reg van die begin af, toe God begin skep het, dan nou, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie, en terwyl God bezig is om te skep, toe is alles in duisternis, toe is daar chaos, God skep ook nie chaos nie, so ons moet verstaan, hier is een bose mag, en die bybel self sê, die hele wereld le in die hand van die bose, die duivel het vir Jezus gevat, en hem op een hoog berg laat staan en hem al die koninkryke gewys en hom gesê het, alles behoort aan my, het is aan my gegee, ek gee dit aan wie ek wil. Hierdie is feite waarmee ons werk, dis ongelukkig kom die duivel nie somme net so na jou toe in die vorm van die duivel, nie is altyd in een manier waarop hy homself dan vermom. Dis ook om ons ook daar in Genesis lees van die slang in die vorm van, ons weet nou nie precies hoe die vorm was nie, want die slang het nou nie so gelijk soos wat die slang vandag gelijk nie, weet ons nou die straf wat die duivel daar gekry het en die slang wat hy gebruik het dan is dat hy van daar die dag afsluip sy maag seil so, hoe het hy dan nou oor die weg gekom voor die tyd, so ons moet net verstaan, daar is iets soos die bose en een vermomming van die bose. Die bose kom in die engel as een engel van die licht na jou toe. En as die Heere nie vir ons onderscheiding gee van gees nie, dan gaan ons nie weet nie. Ons moet dus weet, kom ons neem nou net hier so kennis, Deuteronomium, Deuteronomy 18 verses 10 to 13, Let no one be found among you who sacrifices his son or his daughter on the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens, and engages in witchcraft, Deuteronomy 18 verse 10, or casts spells, or who is a medium or a spiritist, or who consults the dead, Deuteronomy 18 verse 11 anyone who does these things is detestable to the Lord. Jy sien daar mense, dit is ook goed wat mense doen. En omdat mense ding hierdie goed doen, het God om hier teenoor uitgesprek en gesê, as iemand hierdie goed doen, dan sal die Heere dit sien as verkeerd om dit liggies te stel. Anyone who, do, who does these things is detestable to the Lord. And because of these detestable practices, the Lord your God will drive out these nations before you. Deuteronomy 18, eh, 12. You must be blameless before the Lord your God, Deuteronomy 18 verse 13. Then Galatians 5 verse 19 to 21. The acts of sinful nature are obvious sexual immortality, immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Witchcraft and Satanism is not child's play. So don't play with evil, it will burn you, and there is nothing good about it. Can a Christian give any scriptural or even logical reason for participation in or approval of that which is unmistakably associated with paganism, devil worship and Satanism. 1 Thessalonians 5 verse 22 says, As abstain from all appearance of evil. 1 Corinthians 10 verse 31 Whether Therefore you eat or drink, or whatsoever you do, do all to the glory of God. What do I do? What do you say about Halloween, witches, haunted houses? Ghosts may be true, But what do I do on October the 31st when my children want to dress up in costumes and get treats? As ek het vir jy gesê, in Suid-Afrika het, weet ek nie rechtig van een groot issue hier rondom, dan het kinders hulle so, self so aantrek en dat hulle al die goed doen nie. Ek self was nog nooit by wanneer iemand sulke goed doen nie, maar sê nou weer vir jou, ek het in een baie beskermde wereld groot geword, dat is baie goed wat ek nooit in my leven eers mee te doen gekry het nie, wat in die wereld plaas vind, dan hoor ek maar net van die goed, en lees daarvan, maar was baie beskerm. What must you do when children want to win and to dress up in costumes and get treats? Have an alternative to Halloween. Have a Hallelujah night, which glorifies the Lord and not the devil. Share about last night how many kids and the impact of good. Focus on Jesus and the world. Share with your kids the truth and encourage them to dress in good costumes, not evil ones Be the parent and draw a boundary in love. The other night, Fox Family Channel, daar know in America, jy sê in Amerikaanse setting hierdie article. the other night Fox Family Channel was advertising that this week they are having a family horror program on TV that the whole family could sit together and watch. What about schools emphasis? Wat moet die school doen? Oppose Halloween as a religious holiday. Satanism is a recognized religion today, and today have the schools ban it. Use the phrase separation of religion and state. The third thing to do is to pray. against it and take authority over the evil forces. Ephesians 6 verses 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against authorities, against the powers of the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Prayer defeats the enemy. Today we have established the fact that Halloween is Satan's celebration of evil. I'm always aware of the month of October and how every year I deal with more marriage problems, personal problems, spiritual issues, disunity problems. It always goes up in October, especially around the end of the month. This activity tells me that Satan and his kingdom is working overtime to pounce on the body of Christ and society. I believe the activity focuses on the acceptance of the evil this time of the year, which gives the evil one more free reign. I've often heard the phrase, it's Halloween. What's the big deal? Halloween is not fun, it's evil to the core. And Jesus wants us to stand against it with His name and power. We as the warriors in the kingdom of God needs to stand against the evil forces at work. We need to avoid it, expose it, condemn it, pray against it. It does make the difference. In reality it means life, death for certain people. Let's promote life and not death. Let's glorify life, not death. Nou ons het ook vandag gehoor dat daar gebid word vanavond blijkbaar om 9 uur as ek het recht verstaan vir die droog getuisterde gebiede in Zuid-Afrika. Hier is gebiede in Zuid-Afrika waar mense rechtig een groot, groot, groot probleem het met water. Waterbeperkings en mense het niks eh, water nie, hulle kan nie rechtig vryelik water gebruik nie en dit is maar een groot probleem, ons weet ons, sonder water hoe bestaan een mens en as een mens nou self water het dan lyk het vir my, dan vergeet een mens soms die ander mense En vir die rede is daar een oproep dat ons ook sal bid en ek gaan vraag dat jy saam met my sal bid, dat ons bid vir ons mense hier in Suid-Afrika, miskien is daar ook ander gedeeltes, ek is oortuig daarvan, daar is ander gebiede in die wereld waar christene is, wat zwaar leef as gevolg van bepaalde soorte van omstandighede, En vir die rede is dit van die mens nodig, dat een mens ingelig moet wees oor wat aangaan. En is altyd goed, as iemand jou inlig, dat ek gesê het, ek is een bykie afgesonderd in een sekere sin, heel tyd maar eindelijk in die kerk, en wat rondom my aangaan soms, is dit nie vir my heel te mal so een voor die hand liggende nie, so as jy my inlig, dan help jy my eindelijk so bykie. <clears throat> Goed, kom ons bid net saam, kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Heren, onze Vader, wat in die hemel is, ons dankie vir een groot voorrecht, wat ons as mense het, om weergebore te wees, om uit God gebore te kan wees, so ons met God in aanraking kan wees, geestelik dat u vir ons lief is, dit weet ons, dat u vir ons omgee, dit glo en weet ons, dat u ons wil bewaar en dat u ons wil beskerm, dit weet ons, dit staan dwars dier u ganse skrif geskryf, u liefde vir die mens is alles oorheersend en ons dankie vir die voorrecht Heere, dat ons uit u gebore kan wees, dat ons ook daar diezelfde liefde deelachtig kan word, dat ons kan omgee vir mense, en in hierdie oomblik wil ons focus dan, Vader, op mense in Zuid-Afrika, gedeeltes van ons land, wat rechtig een probleem het met droogte. En ons weet, Heere, dit is u wat reen gemaakt het. Dit is u wat bepaal het dat wolke moet saamkom en dat daar condensatie moet plaasvind en al die ander goed wat daarmee gepaard gaan so dat dit kan reen, so daar die wolke die water kan uitgiet oor een dorstige aarde. En ons weet is die enigste oplossing Daarom bid ons, Heere, in ergens, dat u reen sal stuur. Ons het het in die skrif gesien, en ons het het al in die realiteit, in die praktijk, het ons gesien hoe dat u gebede beantwoord, en amper onmiddellike reaksie is, en dat u reen gestuur het. Daarom wil ons saam met ons boeties en sissies recht oor Suid-Afrika, wat moeilik leef sonder water, dat u vir hulle in hulle behoeftes sal voorsien. Heere, dat u ons gebede sal hoor, want ons weet ons gebede, word opgevangen vir ook bakke, word na u troon gedra dier die engele, en ons weet u luister en u hoor ons gebede. Maar ons weet ook, Vader, dat ons ons sonde moet belei. Daarom as eh, een land wil ons amper soos Daniel dit destijds gedoen het. Toe hy in Persie was en hy nie mooi kon verstaan hoekom sy mense weg is uit hulle land, dat hulle slave is in Persie, en dat die land wat u vir hulle gegeet in Ruhines le, en dat hulle as slave moet voortbestaan, terwyl daar die wonderlijke land daar le. En hy gebid het, en sy volkse sondes beleid, jyre, so wil ons dit ook vanavond doen, ons bid en belei, ons belei Heere, ons leef, een snaakse leefwijse hier in Zuid-Afrika. Ons misken u op om elke hoeken draai, op alle terreine omtrend van ons samenleving. En ons vraag vader dat u ons gebed en ons smeekgebede sal hoor en dat u ons gebede sal verhoor en dat u reen sal stuur vir daar die droog te getuisterde gedeeltes. En vader, ons sal maar net die eer aan u bring. Dis nie omdat ons so mooi bid nie, maar dit is omdat u een groot, wonderlijke, barmhartige, liefdevolle God is, wat ook luister na die gebede van mensies soos ons. En vir die voorrecht om te kan bid, dan dank ons u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Daarmee groet ek u hiervan uit. Airene, Pretoria, Zuid-Afrika, sien u dan DV, as daar een morgen is, sien ek u weer omtrend. Hier die tyd, mag jy wonderlijke nachtris ervaren, dank so bykie oor hierdie artikel wat ek aan u voorgelees het, en dink aan die 31ste oktober, ek kan onthou ek die 31ste oktober moet ek juist uh, by een bybel uh, die bybel genootskap vergaderings wees en dis ook eindig hoekom ek aan die, die datums gedink het en een bykie daan op oor nagelees het Seninge van die Heere Shalom What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? nothing but the blood of Jesus.